Šventojo Atanazo tikėjimo išpažinimas. Mokslininkas Omanėjus 1897, o šiais laikais Jose Madozas ir Jonas Normanas D. Kelis bandė ginti nuomonę, kad Šventojo Vincento plunksnai priklauso ir simbolis kvikumkve, tradiciškai vadinamas Šventojo Atanazo tikėjimo išpažinimu. Iš tiesų šio teksto stilius labai primena trinitarinius svarstymus priminimo 13 skyriuje. Tačiau minčių dėstymas skiriasi. Šis tikėjimo išpažinimas glausta forma sutraukia pirmųjų visuotinių bažnyčios susirinkimų doktriną apie švenčiausią trejybę ir Kristaus įsikūnymą, bei pabrėžia tikėjimo šiomis tiesomis svarbą išganimų. Tai buvo didžiausias 4-6 amžiaus teologų rūpestis, todėl bandyta šį išpažinimą priskirti ko ne visiems tuo metu rašysiems bažnyčios tėvams. Kaip ten bebūtų, jis parašytas latiniškai apie 430-500 metus. Tikriausiai Galijoje pirmą kartą iš dalies cituojamas Cezarijos Arliečio 244 pamoksle, o didžiajam tikėjimo gynėjui Šventajam Atanazui kuris gyveno nuo 295 iki 373, priskiriamas tik nuo 8 amžiaus. Šis simbolis yra vienas labiausiai gerbiamų tikėjimo išpažinimų bažnyčioje. Jau Altumno sinodas apie 670-uosius Prancūzijoje, grasindamas bausmėmis, įsako šį simbolį visiems dvasininkams išmokti mintinai ir kalbėti jį tikintiesiems po pamokslo. Nuo 9 amžiaus latiniškoje brevijoriaus maldoje jis kalbamas kiekvieną sekmadienį. Nuo 1954 metų tik švenčiausios trejybės šventės primoje. Bei didžiajame egzorcizme apsėstiesiems išlaisvinti Romos apeiginio. Taip, iš, taip šis sausokas teologinis tekstas tapo malda ir ginklu prieš šitoną kas nori būti išganytas, labiau už viską reikia, kad laikytųsi tikė, katalikų tikėjimo. Kas jo grino ir nepažeisto nesilaikys, be abejonės per amžius pražus. O katalikų tikėjimas yra toks, kad garbintume vieną Dievą trejybėje ir trejybę vienybėje. Nei sumaišydami asmenis, nei prigimtį padalindami. Nes yra vienas asmuo tėvo, kitas sunaus, kitas šventosios dvasios bet ir tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios viena yra dievybė, lygi garbė vienodai amžina didybė. Koks tėvas, toks ir sūnus, tokia ir šventoji dvasia. Nesutvertas tėvas, nesutvertas sūnus, nesutverta šventoji dvasia. Begalinis tėvas, begalinis sūnus, begalinė šventoji dvasia. Amžinas tėvas, amžinas sūnus, amžina šventoji dvasia. Tačiau ne trys amžini, bet vienas amžinas. Nei trys nesutverti, nei trys begaliniai, bet vienas nesutvertas ir vienas begalinis. Tiek pat visagalis tėvas, visagalis sūnus, visagali šventoji dvasia, bet ne trys visagali, o vienas visagalis. Taip Dievas tėvas, Dievas sūnus, Dievas šventoji dvasia, bet ne trys dievai, o vienas yra Dievas. Taip viešpats tėvas, viešpats sūnus, viešpats šventoji dvasia, bet ne trys viešpačiai, o vienas yra viešpats. Nes kaip krikščioniškoji tiesa mus verčia kiekvieną asmenį išpažinti Dievu ir viešpačiu. Taip katalikų religija mums draudžia kalbėti apie tris dievus ar viešpačius. Tėvas niekino nepadarytas, nei sutvertas, nei gimęs. Sūnus yra tik iš tėvo, nepadarytas, nesutvertas, bet gimęs. Šventoji dvasia iš tėvo ir sūnaus, nepadaryta, nesutverta, negimusi, bet kilusi. Taigi vienas tėvas, ne trys tėvai, vienas sūnus, ne trys sūnus, viena šventoji dvasia, ne trys šventosios dvasios. Ir šioje trejybėje niekas nėra pirmesnis ar paskesnis, niekas didesnis ar mažesnis bet visi trys asmenys yra vienodai amžini ir gyvūs. Kad visame kame, kaip jau anksčiau pasakyta, būtų garbinama ir vienybė trejybėje, ir trejybė vienybėje. Taigi, kas nori būti išganytas, tegul taip apie trejybę mano. Bet būtina amžinajam išganimui, kad ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus įsikūnymą ištikimai tikėtų. Todėl yra teisingas tikėjimas, kad tikėtume ir išpažintume, jog mūsų viešpas Jėzus Kristus, Dievo sūnus, yra Dievas ir žmogus. Kaip Dievas gimęs iš tėvo, prigimtie, iš tėvo prigimties prieš amžius, o kaip žmogus gimęs iš motinos prigimties laike. Tobulas Dievas, tobulas žmogus, iš protingos sielos ir žmogaus kūno sudarytas. Lygus tėvui savo dievystę, mažesnis už tėvą savo žmogystę Nors yra Dievas ir žmogus ne du, bet vienas yra Kristus. Tačiau vienas nedievystės virtimu į kūną, o žmogystės prieimimu į Dievą. Tik tai vienas neprigimčių sumaišymu, o asmens vienumu. Nes kaip protinga siela ir kūnas yra vienas žmogus, taip Dievas ir žmogus yra vienas Kristus, kuris kentėjo dėl mūsų išganimo, nužengė į pragarus trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų, sėdė visagalio Dievo tėvo dešinėje. Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Jam ateinant visi žmonės turės prisikelti su savo kūnais ir turės už savo darbus pateikti apyskaitą. Ir kurie troško gerą, eis į amžinai gyvenimą, o kurie blogą, į amžinai ugnį. Toks yra katalikų tikėjimas jei kuris jo, juo ištikimai ir tvirtai netikėtų, negalėtų būti išganytas. Amen.